katika kutembea kwake katika kula kwake katika kunywa kwake katika kila jambo lake utakuta kuwa Uislamu haukuacha upande wowote isipokuwa umemwelekeza Muislamu katika tabia iliyo bora kabisa da'iyan ila kulli khairin Uislamu kadhalika umekuja kutulingania katika kila kheri kila jambo ambalo wewe wajua ni kheri basi Uislamu umetuelekeza na ukiona jambo ambalo Uislamu umekataza na katika macho yako uliona ni kheri basi si kheri ni kwa sababu nafsi yako ina matatizo ikaona shari ni kheri na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amekisifu na kusema inna hadha al-Qur'ana yahdi lilati hiya aqwam hakuna jambo lolote ambalo limeamrishwa katika kitabu cha Allah isipokuwa ni kheri huwezi kukosoa akasema kuwa hili yalaiti lisingesomeshwa au lisingeamrishwa na hili yalaiti lisingekatazwa bali kila amri katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala utaona kuwa amri kama ile ni khairi na kila katazo lilokatazwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala utaona jambo lile halina khairi musaddidan linnas في الأقوال والأعمال اسلام umekuja kunyorosha matamshi ya watu kuielekeza katika usawa matendo ya watu mub'idan an-nafsa an ru'unatiha war-ru'una hiya al-humq kuiweka nafsi mbali kabisa kutokana na ar-ru'una yani as-safah wal-humq waislamu wamwelekeza muislamu nafsi yake iepuke na kila jambo ambalo ndani yake kuna safa waliyadhu billah وهذا من كمال هذا الدين وجمال هداياته na haya yote ni katika ukamilifu wa hii dini dini ya Uislamu na uzuri wa miongozo ya dini ya Uislamu حيث أرشد إلى كمال الأخلاق ومجامع الخير وأصول البر في أحوال الناس كلها وشؤونهم جميعها وفي كل ما يأتون ويذرون haya tuliyoeleza ni katika ukamilifu wa Uislamu kwa sababu Uislamu umetuongoza katika kila akhlaq za ukamilifu na kila kheri maana akhlaq zilizokusanya kila kheri na kadhalika uislamu umetuongoza katika misingi ya wema katika hali za watu zote katika mambo yao yote katika kila wanachokifanya na kila wanachokiwacha kiufupi dini ya Uislamu haikuacha upande wowote katika maisha ya Muislamu isipokuwa umemwekea mwelekeo na miongozo mpaka akiwa katika hali ya kuwa aingia kwenda kukidhi haja yake chooni pia Uislamu umemfundisha kuna adabu amefundishwa na katika hii kitabu kuna sehemu utazungumzia adabu za kukidhi haja Uislamu haukuacha kitu alhamdulillah ukisoma aya alyawma akmaltu lakum dinakum wallahi bimana alkalima uislamu umekamilika sema mahala popote utakuta kuwa uislamu upo umekupa mwongozo kokote katika jambo lolote wakati wowote uislamu umekuwekea mwongozo hakuna sehemu uislamu umewacha haukukuelekeza ayo muislamu sasa ni wewe mwenyewe labda wewe muislamu una upungufu lakini si uislamu una upungufu katika kujua una upungufu katika kufuata lakini dini ya Uislamu ni dini kamili ambayo haikuacha upande wowote isipokuwa imemwelekeza Muislamu وهذه وقفة مع خلق عظيم دعا إليه دين الإسلام na hiki ni kisito sasa hivi tuzungumzia tabia adhimu tukufu ambayo Uislamu umetulingania katika tabia kama hiyo يعد من مجامع الخير وأصول الأخلاق وأسس الفضيلة hii tabia huhesabika ndiyo inaokusanya kila kheri na ndio msingi wa tabia njema msingi wa kila tabia nzuri فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني أبو هريرة رضي الله عنه سم كنا بنا موجة المهم يمتوم صلى الله عليه وسلم نيوسي يا رسول الله na نعم naomba tusikilize makini sana نعم wasia watoka kwa wa mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi u'tiya jawami' al-kalim mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa jawami' al-kalim bimaana azungumza maneno mafupi lakini ndani yake amebeba maana kubwa sana ausini lau kama ni mimi na wewe mtu amekujia ghafla akwambia niusie hujui uanze wapi umalizie wapi nimuhusie nini niwache nini qala la taghdab bas qala la taghdab dhahiri yake usikasirike la kila mtu yakasirika hakuna mtu ambaye atakasirishwa kisha asikasirike lakini maana yake ni kuwa usiitekeleze hasira yako sababu so, wakati mtu anapokuwa na hasira ile nafsi yake amwambia mpige fanye hivi muue dunge kisu mpige risasi fanye sasa wewe usifuate nafsi yako la taghdab wakati ule wa ghadhabu uwe utaweza kufanya nini kujizuia nafsi yako faraddada miraran ile bwana akarudia tena ausini ya rasulullah mara kadhaa ausini ya rasulullah قال لا تغضب بكي pale pale usikasirike bimaana zuia namna nafsi yako inavyokuelekeza wakati wa hasira رواه البخاري وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله اوصني na hili limefanana ile tukio sasa hivi tulieleza huyu bwana ambaye rasulullah niusie qala la taghdab qala qala ar-rajul yule bwana katika masahaba alipoambiwa maneno yale na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال nikakaa kufikiria na kuzingatia maneno ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam alionihusia kuniambia la taghdab فإذا الغضب يجمع الشر كله mara nikagundua kuwa kumbe ghadhabu ndiyo imekusanya shari yote na wewe angalia jambo lolote linalotokea la shari asili yake nini utakuta kule ndani kuna nini jambo laitwa ghadhabu hata vita vinavyotokea baina nchi moja na nyingine sababu nini ghadhabu hasira amfanya jambo fulani eh atanitambua basi watu wapigana wauana damu za mwagwa heshima za vunjwa sababu nini alghadab sahaba sema nikichunguza nikakuta kuwa ah kila hasara inayotokea asili yake ni hili jambo la nini no. imekusanya shari yote ghadhabu imekusanya shari yote kwa atakikana muislamu ajizuie sana sana sana na jambo la ghadhab jizuie sana ikiwa kuna sababu katika sababu zitakazokupelekea wewe kuingia katika ghadhabu jaribu kuanzia mwanzo kufanya nini kujiepusha na kila sababu inakupelekea huko na hili jambo linapokupata pia kuna miongozo mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa hakutuacha hivi hivi tutaisoma hapa insha Allah atuelekeza vipi mtume sallallahu alaihi wasallam wakati tuna hasira tufanyeje pia ametupa mwongozo hata mimi ndio ushindwa mtu huzua nini katika hii dini wewe una time gani wewe ya kuzua katika dini upoteze masaa mawili matatu upiga matwari dini paka dini paka piga matwari wewe wapoteza muda tu bure bure kipi kipi unachokitaka katika dini yako hakuna katika Uislamu kipi unachokitaka hata we uongeze jambo katika dini kisha ukishaongeza uwe mkali kwelikweli mtu akikupinga kwa lile uliloliongeza katika dini ambao halikuwepo umwite kila aina ya majina ufanye hasira la taghdhab ya akhi la taghdhab punguza munkar wasema wenyewe kuna lugha mtaani ita hasira sio jamaa na munkar kweli munkar jambo ovu lakini anasema ana ghadhabu <laughs> swahili kia cha ajabu hiki alhasil mtume sallallahu alaihi wasallam si tu kutuambia la taghdhab na kadhalika katika hizo ghadhabu akatufundisha je tuwe vipi na kama nilivyoeleza haya tutakuja kuyasoma insha Allah huko mbele Sheikh hapa asema ta'ammal ra'aka Allah ما يجنيه الغضب على الإنسان من تصرفات هوجاء وأعمال شنيعة وأقوال بذيئة hebu taamali Allah akuchunge na akuhifadhi ghadhabu au yale matunda anayopata mja kutoka katika ghadhabu akawa atatasarraf na kufanya mambo ambayo ni ya kombo kombo ya makosa na vitendo viovu na maneno machafu يندم المرء على فعلها غاية الندم عند ذهاب غضبه ukamwona mtu ajuta na hakuna yoyote aliyetekeleza hasira yake isipokuwa amejuta chunguza na wewe jichunguze nafsi yako siku ile ulivyokuwa na hasira nafsi yako ikakwambia fanya jambo kadhaa ukafanya isipokuwa utajutia kwa nini ulifanya hivyo lau kama nisingefanya hivyo ah lau kama nisingefanya jambo fulani hasira hasira za mtu atamke maneno machafu waweza kumwona mtu mheshimiana naye siku zote lakini akapandwa na hasira hapo Allahu akbar aweza kufanya mambo ya alafu mtu akiwa na hasira huwa na tena hawe hawezi kuji, kujidhibiti si kutamka tu aweza kufanya na vitendo pia vibaya vitendo vibaya sana mpaka kufikia mtu kumuua mwenzake hasira akafikia mpaka kumuua mwenzake na alafu ile hali yake kirudi kawaida ah mimi nimefanya nini bwana ah shakosea bwana pale kosea kabisa yani kitu cha hasira yatakana mtu ajichunge nacho sana سيجي akajuta لأنه حال غضبي يتصرف تصرفا يشبه تصرف من به جنون mtu akiwa na hasira aweza kufanya mambo yafanana na vitendo vya yule aliyekuwa hana akili mwenda wazimu bali naweza kusema kuwa mtu akiwa na hasira wakati ule huwa ni kama wazimu fulani hivyompanda naweza kufanya vitu vya ajabu sana eh basi bwana taratibu bwana kuna wengine wastahili kufungwa kamba haswa akipandwa na hasira huyo ah, ah hasira zake mbaya sana sasa ni afungwe mpaka kirudi kawaida mbona jamaa mnifunga kamba hajielewi sababu alikuwa kama ana wazimu fulani na shekhe hapa sema thumma ba'da intihai ghadabi yandam kisha baada ya hasira zake kuisha ajuta kwa nini amfanyia ni amjeona bwana kwani familia ngapi zimevunjika kwa mfano kwa sababu ya ghadhabu mtu ameghadhibika anaingia ndani ya nyumba yake hasira tu akafanya nini akamwacha mke wake akamwachilia mbali mke wake kuna kisa akieleza mmoja katika makadhi wa hapa Kenya kuna akdi tulihudhuria sema siku hizi zile sababu za watu kuachana zimekuwa za ajabu ajabu siku moja ameingia mume na mke watukanana sana wewe wewe kwa kadhi hebu hebu kaeni kaeni kaa huko kuna nini sikiza huyu sikiza story mmemwambia apike mchuzi wa samaki eh akawacha sufuria wazi samaki akaibiwa na paka na yule na njia mlango wazi sasa sema yule kadhi mimi kaanza kucheka nilipocheka wale jamaa wakaangaliana wakakumbuka ah samaki jamaa paka na samaki watufanya tuje paka kwa kadhi Sama, mchuzi wa samaki bwana unaleta watu kwa kadhi nini ni zile hasira walizokuwa nazo walikuwa hawawezi kufikiria kwa ah, sasa jambo hili si basi nitachukua samaki mwingi tuachane kwa ajili ya samaki asema nikamwambia jamani samaki ani wanapaka paka eh, ndio iweje wacha watu waanze kucheka yule mume acheka yule bibi acheka kisha sema bana pole bwana wacha twende zetu nyumbani hao wakatukuana karudi kwao nini mchuza samaki wallahi alazim ikhwani ili jambo la hasira laweza kumfanya mtu akatasarraf tasarruf tufuli kama mtoto mdogo sasa hii ni waqi'a imetokea kweli eti watu watakuachana sababu nini samaki pawacha mlango wazi sijui paka kaingia akala samaki eh ndio iweje sawa basi unkasirika na basi ndio mpaka ifike kuachana akili ziko wapi jamaa ولهذا qila fi wasfi alghadab katika kuieleza ghadhabu nini baadhi yao wakasema awwaluhu jununun wa nihayatuhu nadam mwanzo wake ni mwenda wazimu hasira mwanzo wake ni mwenda wazimu kisha mwisho wake majuto mwisho wake majuto وقول الصحابي ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله يفيد أن الغضب جماع الشر والصحابة aliposema nikaenda nikatafakari maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam nikaja nikangamua kuwa hii ghadhabu imekusanya shari yote قال جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر جعفر بن محمد اسمع غضب ni funguo ya kila shari hasira hii وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة ابن المبارك رحمه الله aliambiwa hebu tukusanyie hii tabia njema lakini katika katika neno moja tu tabia yote njema tukusanyie katika neno moja qala tarkul ghadab kuacha hasira tarkul ghadab ndio imekusanya kila tabia njema والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع أمر مؤذن يتوقع الإنسان حصوله na ghadhabu ni kuchemka kwa damu katika moyo na ule moyo kuzidi kupiga kwa haraka kaona mtu akiwa na hasira ule moyo wapiga jasho la mtoka damu yachemka macho yaweza kugeuka kuna wengine macho yao wamekundu na ukimwangalia ile sura imefura ana hasira sana damu yachemka ile nini ataka kuzuia jambo ambalo ni lenye kuudhi analotarajia kuwa laweza kumfikia قال لدفع أمر مؤذن يتوقع الإنسان حصوله أو طلب الانتقام ممن حصل منه الأذى إما ككزوية جامب لنكوذي أما لو أنت ترجي لتنفكية أو كتك كلبيزة كملبيزة يولي أما أمكفنية لجامب لكوذي ويفضي في الغالب بالإنسان إلى أقوال سيئة وإلى أفعال شنيعة نمرنينجي ينبركي يمتك كما تمشي mabaya na katika vitendo viovu hasatan inda ishtidadi haswa haswa ikiwa ile asira imezidi kila asira ikizidi asira ndio iwazidi kufanya vitu viovu ndio iwazidi kutamka maneno mabaya fala yamliku kathirun minan nasi zimama nafsihi hina idhin fayantaliqu al-lisanu bis-sabbi wal-fuhshi wal-badha'i nasema katika hali kama hii wengi katika watu washindwa kuzuia nafsi zao kwa ule ulimi ukafunguka na matusi maneno machafu maneno mabaya Watantadiqu aljawarihu bilbatshi wadharbi waludwan na viungo navyo vikafunguka pia nyosha mkono apiga fanyia uadui wenzake na kupita mipaka waweza kumwona mzazi namna anavyompenda mtoto wake lakini yule mtoto akamtia hasira tu mara ukaona mtu apigwa kama nyoka eh, paka wewe wapita nje basi bwana babake fulani tosha kiangalia mtoto umemuumiza vibaya sana sasa ile hasira ikishatulia ile ah ilikuwa hakuna haja na ndio maana katika mafunzo kwa mfano mwalimu akitaka kumwadabisha mtoto akiwa na hasira aambiwa ajizuie asimtie adabu mtoto akiwa na hasira kwa sababu kumtia adabu sasa itakuwa ni kutuliza hasira zake si kwa sababu ya kumfanya awe na adabu ile mtoto na aweza kusababisha hasara kwa cha kufanya nini ajizuie ajizuie ili hasira ikishatulizana mtie adabu sasa hivi utakuwa mtia adabu kulingana nini na kuwa mtaka awe na adabu lakini ukiwa na hasira na wewe wamchapa mtoto na wewe mwalimu utamchapa vibaya sana sana na mwalimu akishikwa na hasira alikuwa nakumbuka madrasa akushika kanzu yenua juu hivi kisha ile kanzu yazuiliwa hapo yafungwa fundo hapo ile mikono haitoki iko juu hivi sijui elewa na kichwa pia kiko ndani sasa wewe huone wafanywa nini sijui wafahamu eh? kisha anza kutembeleza kikoto ah ah ah naiona hivi kwenye sura yangu vinapokuwa kifanya watu mwalimu anapiga huyo mpaka achoke mpaka hana nguvu tena yeye ya kuweza kuchapa ndio kuacha ukitoka pale maungo yote yamejaa alama sasa ndio waza unajua bana usije kaambia babako kuchapa sasa ushamchapa namna hiyo iwajuta baada ya kufanya kile kitendo sasa hata mwalimu pia wakati ule wewe una hasira usimwadabishe yule mtoto. Sababu utaleta hasara. Chunga sana. Waweza kufanya kitu ambacho ni kinyume na usawa. Mimi nasema huu mfano wa walimu kwa sababu tuko wengi hapa. Tuko wengi sana. Alhamdulillah. Kwa tuchungeni sana jambo la hasira. Chunga sana. Chukulia mambo kwa ubaridi kabisa. Ndio mambo yako yatanyuka. قال لقد جاء الإسلام محذرا من خطورة الغضب وإسلام مقوجة كتهدريش سان خطاري غضاب داعيا المسلم أن يملك نفسه عند غضبه يملكني مسلم أوي أتي ملك نفسياك نكويزوي نفسياك وكتوى غضاب ولهذا تعد هذه الوصية لا تغضب من جماع الوصايا وأنفعها في باب الأخلاق نقصبيه هو وصية هو ومتوم صلى الله عليه وسلم لا تغضب ndio maana فيها الحافظ النووي رحمه الله كتك الأربعون النووية يتاجي حديث الأربعون النووية الحافظ النووي أما يجفونك كتك hadithi حديث ni katika كتك جوامع kalim na al-Imam Saudi rahimahullah ta'ala ana kitabu pia Jawami' al-Kalim akakusanya hadithi 100 ambazo ni katika Jawami' al-Kalim na hii kwa mwanafunzi ambaye waweza akihifadhi kizuri sana hadithi 100 ambazo ni katika Jawami' al-Kalim muhimu sana sababu maneno machache lakini maana yake ni kubwa sasa hii la taghdab huu wasia umekusanya yani mlango wote wa, wa khuluq wa tabia njema umekusanywa katika maneno hayo la taghdhab hili jambo ukiweza kujipamba nalo basi umefaulu ukiweza kujidhibiti hasira yako bila shaka wewe utakuwa umefaulu qala ahlul ilmi inshallah maneno ونوفوني من بلي كنا منين الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى تقول يكوي زمزية كتك kuzungumzia كتك kikao إن شاء الله نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرت إليك بارك الله فيكم